И на почеток ќе отвориме во прва книга Мојсијава, прва глава. 26 и 27 стих. Битие, прва глава, 26 и 27 стих. И Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност и нека владеат над морските риби, над небесните птици над добитокот, над сета земја, над сите лазаци што повзат по земјата. Бог рече да направиме. Кој се тие што решиле вакво нешто? Така е, значи, Бог, Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Заедно, во едно единство, во заеднички потфат, како што и предходно заеднички создавале, а, не прикажуваат едно совршено единство и единствено и заедничко делување во сите дивни потвари. Че значи, тие прават се заедно, па дори ако земете, ако земете самиот план на спасение, секој си има свој дел, ги тоа целта им е заедничка. Во 1 Јованово 4.8 се вели дека Бог е любов. Ова е дефиниција за тоа што е Бог. И односно што е љубовта. Бог е љубов. Ако Бог е љубов, тогаш меѓу овие три значи, членови на, ова Боже, на Божеството постои една совршена заедница на љубов. Што ние не можеме да, да буквално да ја сватиме, да навлеземе во тоа какво заедништво има меѓу нив. Ова го зборуваме во контекст на и самата полука, како што и беше минатите две или три саботи, колку беа, за меѓу човечките односи. Сеја почнуваме и гледаме да видиме какви биле односите меѓу Отецот, Синот и Светиот Дух во тројството. И не е ни чудо на ова заедништво што го имаат, имаат и како делуваат заедно, една во една заедница на љубов, меѓусебно почитување и надградување, не е ни чудно што Исус се моли во Јован 17 глава, спомнавме два стиха од таа глава, еве ќе спомнем уште неколку. Значи 17 глава Јован, читаме 21 стих најнапред. За да бидат сите едно, ова е молитвата на Исуса, како што си ти татко во мене, и јас во Тебе, така и Тие да, да бидат едно во нас, за да верува светот дека Ти ме испрати. 23 стих. Јас во нив и Ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека Ти ме, Ти си ме испратил, и дека ги любеше нив како што ме любеше мене. И, он, и 26 стих, кој што го прочитавме, беше еден од утринските, им го објавив Твоето име и ќе го објавам, па љубовта со која ме возлуби да биде во нив, и јас во нив. Исусова желба е, ова молитва се моли да ние го имаме истото заедништво, истите односи, како што тоа го имаат таткото и синот во случајов. Заемна заедница на љубов. И практично, како што кажуваме на почетокот, тоа нивно заедничко делување. Насекаде се гледа и на тој начин Бог ја изразува сушно својата љубов. Значи, се што е околу нас, се што е создадено, е создадено од, како израз на таа негова љубов. Бог ја искажува и ја манифестира љубовта и преку тоа што го создал човекот, не создал нас. Токму поради тоа што уште повеќе, нели, затоа што сме створени според неговиот лик. И ние сме создадени со таа цел, да даруваме љубов. И најслични сме со Бога тогаш, кога ја споделуваме љубовта. Како што еве гледаме меѓусебно, ја споделуваат во тројството Таткото, Синот и Светиот Дух. И тоа нивно заедничко делување во секој поглед е израз на нивната љубов. Битие втора глава, Осумнаести стих. Откако Бог создал се, шесте дена, и се беше добро, <clears throat> сега некаде тамо при крајот на шестиот ден вели, не е добро човекот да биде сам. Зошто? како рековме дека човекот е најблизу до Бога ако изразува љубов. сега на Адама му биле даден, му имал, имал дадено една задача тогаш во шестиот ден. Сега не знаеме, нели, колку траело сето тоа, меѓутоа како и да е, Адам почнал да им дава имиња на сите животни, завршило сето тоа и во тој процес он сватил, сваќа дека <laughs> се некако се во парови, меѓутоа нема соодветна помошничка што вели Библијата. Бог вели, не е добро човекот да биде сам. Зашто? Зашто? Затоа што човекот е создаден да изразува љубов и знаеме дека ќе се случи истиот тој ден да биде заспиен, да биде извршена една интервенција и од неговото ребро да биде создадена Ева, неговата помошничка. И сега ова не мора да сватиме само И не треба да го сватиме дека не е добро човекот да биде сам, значи по поглед на маж и жена, нели? Не, не е добро воопшто човекот да биде сам, значи без пријатели, осамен. Не мора да е во случајот жена. Еве ќе видиме, ќе ги видиме сега од пословици, ќе читаме во пословици во четвртата глава, придобивките на тоа заедништво, на заедницата, на заедничкото обштење меѓу луѓето. Во пословици, значи четврта глава, рековме од деветиот стих чита. Се извинувам, проповедник, проповедник, четврта глава. Од деветиот стих. Подобро, подобри ми е на двајцата, отколку на еден. Зашто имаат подобра плата за својот труд. Многу поубаво е кога двајца колеги работат на еден исти потват, ќе ја заврша таа работа. Радоста а, од тој труд, од својот труд ја споделуваат. Многу е подобро отколку еден. Ако падне едниот, другиот ќе го подкрене, а тешко му е на едниот. Тешко му е ако е сам. Ако падне нема кој да го крене. Па иако се спие двајца заедно, потопло е. А како ќе се сгрее самецот? И ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротистават. И троструко јаже не се кине скоро. Ова е интересно, се овде може да размислуваме, зашто во 12 стих се спомнати двајца, полесно може да се протистават, па после изразот вели троструко јаже, не се кине скоро. Има една тајна во <clears throat> која зборуваме во поглед на меѓучовечките односи. За да имате совршени меѓучовечки односи. Земеве двајца. Кога се двајца опрашај, че значи двајца пријатели, двајца браќа, сестри, било што, мора да е присутен и третиот, за да имате совршена врска, значи однос. Третиот е Господ. Да. Залудно е ако го градите домот вие, ако Господ не го гради, нели? Залудно е вика стражар да го чува зидот, ако Господ не го чува. Така да и во нашите човечки односи. Значи, денеска спомнав ми, ќе кажеме, кажеме и подоста. Значи, А, затоа се дадени оние две плочи на заветот, десете заповеди, четирите кои што го регулираат нашиот однос со Бога, и другите шест нашиот однос со луѓето. Едно без друго не може. Не може, тоа е поврзано. Ви не можете тие две работи да ги раздвоите како што еве се случило фарисеите да го направат тоа, па се правеле многу побожни, веруваат во Бога, му ги одаваат сите почести и сето тоа што, нели, церемонии, сето тоа што било потребно во нивните синагоги. Меѓутоа, од друга страна, ги запоставувале луѓето воопшто. Едно без друго не иде, значи за да функционира таа хоризонтала, вие мора да имате и вертикалата. Секоја веќе спомнавме дека наистина е подобро во заедница колку човек да е сам. Знаете, денеска мнозина страдаат од осаменост и наистина е многу тешко да човек биде сам, да нема кој да го подкрене која ќе падне, да нема кој да го утеши, да нема кој да му каже два збора. Видете што изработена една студија во поново време и Се вели вака, најновата студија покажала дека тајната на долг и здрав живот се наоѓа во разгранетата социјална мрежа на контакти. Научниците од Универзитетот Бригам Јанг и Универзитетот Северна Каролина откриле дека луѓето со квалитетни меѓучовечки односи живеат во просек 3,7 години подолго. Ово го пишува во Daily Mail. Луѓето кои имале нормални социјални односи со пријателите, семејството, соседите и колегите, имале за 50% помалку шанси да починат во текот на трењето на истражувањето за разлика од лицата кои имале слаба обштествена база и подпора. Истражувањето покажало дека квалитетните меѓучовечки односи се подеднакво важни за здравјето и за продолжувањето на животниот век – како и престанокот со пушење, на пушењето. Че видите, тоа се современи студии кои што покажуваат дека ако имате квалитетни меѓучовечки односи, тоа ви го продолжува и животниот век. И факт е дека ако имате тие квалитетни меѓучовечки односи, то делува и на вашето расположение, на комплетно на целото ваше здравје. За разлика пак од спортивното и спомнавме и денеска во самиот вовет на пуката стоеше. Тие човечки односи, доколку се неквалитетни, односно се нарушат, пак се можат да бидат и а, да, да, значи, да бидат предизвикувачи на најголем стрес, кој што пак знаеме како, колко е штетен по нашето здравје и воопшто нашиот живот. И сега, кога веќе ни се сугерира, и самиот Бог ни кажува дека пазите човекот е создаден како социјално битие, а, па, друштвено битие, значи, да, да комуницира, да обшти. Човекот не е создаден да живее сам, и кога веќе и овие а, значи, студии ни укажуваат на тоа, тогаш Значи, треба да се зафатиме со стварање на контакти, на, на квалитетни меѓучовечки односи. Знаете како, како се вели, многу е добро да човек во секој град и во секој место има пријател. <laughs> каде да отиде, ако се најде на улица, пак има место да каде да се склони, каде да преспи и така натаму. Значи, добро е да човек има контакти, има пријатели. Е, денеска живееме во едно современо време каде што имате разно разни начини на воспоставување на, на односи, на контакти. Па така, денеска ја имате онаа позната случајен феномен, значи овие последните две години, друштвена мрежа или друштвено врежување. така наречен Facebook. до едно прашање, колко е социјален и колко е друштвен Facebook? Дали се се запрашен? Ако го имаме предвид она што предходно говоривме, човекот е создаден според Божиот лик и е најблизок до Бога, а, кога изразува љубов, покажува љубов. Нормално тоа се чува во меѓусебните контакти. Колку Фейсбук е тука, мислам, позитивно делува, верувам дека горе-долу сите знаеме што станува збор. Фейсбук, че значи, интернет мрежа, односно друштвена мрежа, каде што можете да воспоставите контакти со, со луѓе ширум светот. Јас, од прилика, ќе ви кажам, едно време бил, бев исклучен, бев исклучен, значи мојот профил беше исклучен, затоа што не гледав никаква корист од тоа, меѓутоа, ете, после, вклучувајќи го профилот на црквата, на ХАЦ ППА, па потоа решив и јас да се вклучам, по сугестија на еден од пријателите, а, за да, ете, барем луѓето знаат за кого разговараат, А, и сето тоа во поглед само и со цел на сведочење. Ништо друго. Значи, заставав таму и да кажам дека околу 180 пријатели мислам дека имам на Facebook. Меѓутоа, ако ме прашате кој на вистина ми е пријател од тие, <laughs> тоа ќе се сведе на многу мал број. На прсти ќе треба да ги изброите. Значи, на вистина, големо прашање. Дали денеска е поквалитетен социјалниот живот, друштвениот живот меѓу луѓето, со овие фейсбуци, твитери, не знам, Майспейси, што ти аз знам, нели, што се нема на интернет, или пак тоа може би уште повеќе може да не оддалечи или да создаде одредени проблеми. Ова е едно отворено прашање до сите нас, пред се тоа, може да помладите, <laughs> што повеќе користат. Видете, еве уште една друга работа, една студија, едно проучување. Што е со компјутерите, со видеоигрите, например? Пасте, денеска, јас стално велам, сум кажал, фала на Бога, што не сум ја минувал младоста, значи оно детството, во ваков период, на ваква компјутеризација и ваква техника. Значи, ќе бе врзан, како што и денеска младите и децата се постојано дома покрај компјутерот. И дали тоа допринесува да вие станете подруштвено битие или пак сосема спротивно да се случува? Треба да се запрашаме. Видите што кажува ово истражување. Спроведено од студентот Алекс Дженсен и неговиот факултетски ментор Лаура Вокер од Брикам Јанг Юниверзити, значи истиот универзитет, што предходно беше спомнат, ги поврзува видеоигрите со лоши семени и социјални односи. Интересно. Резултатите од истражувањето се објавени во списанието за млади и адолесцентни, а Алекс изјави дека е разочаран од собствените наоди. Истражувањето се базира врз информации собрани од 813 студенти од разни коледжи и земјата. Откриено е дека колку повеќе време поминуваат играјќи игри, во толку поголема мера страдаат нивните односи со врсниците и родителите. Ова е чиста вистина. Значи, денеска живееме едно време со модерни, нови предизвици. Ако сакаме да градиме квалитетни меѓучовечки односи, а видовме и гледаме како тие позитивно делуваат на нашиот живот и всушност тоа е прилика да покажеме зошто, да го покажеме Божиот лик во себе, да изразиме љубов, не е, значи, одговорот не, не, не се содржи нити во Фейсбук, нити во видеоигрите или преголемото време, трошење на времето покрај компјутер. И сега, како Бог осмислил да изгледаат нашите меѓучовечки односи? Веќе ги спомнав стиховите, меѓутоа да ги прочитам. Матеј 22 глава. Матеј 22. Од 37 до 40. Еден од законниците го прашува Исуса, учителе, која е големата заповед по законот? А тој му рече, люби го Господа твојот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и ова. Со иста важност, овие и не можете да ги раздвоите, кој што кажуваме. Люби го твојот ближен како себе си. На овие две заповеди висат сиот закон и пророците. Еве го решението, како што и денес ке спомнавме стих во Матеј 7.12, мисля, на златното правило правите им го, им го на луѓето, она што сакате тие вам да ви го прават. Ја имаме овде и вертикалата, и хоризонталата. Зошто фарисеите биле така какви што биле? Зошто имале никаков однос кон луѓето, а гледајќи ги надворешно биле неверојатно побажни. Луѓето велеле тогаш ако треба некој да се спаси, тоа се тие. И тоа затоа што ја немале, го немале тој вертикален однос, го немале, немале вистински однос со Бога. Ако немате вистински однос со Бога, не е можно да имате вистински однос ни со својот ближен. А токму, многу стикови, прво Јованово предсе, имате таму стикови кои што кажуваат дека токму тие наши меѓучовечки односи, какви се, квалитетот на тие наши меѓучовечки односи, покажуваат па колку ние имаме врска со Бога. колку го познаваме Бога. Значи вертикала и хоризонтала. Еве, еве неколку стихови од прво Јованово. Интересно се поврзани сите овие. Прво, прво Јованово, прва глава, 6 и 7 стих. Ако речеме дека имаме заедништво со Него, че имаме она, оној вистински однос, А одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што тој самиот е во светлина, имаме заедница еден со друг. И крвта неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Овие два стика кажува, значи, не можеме да велиме дека имаме вистински однос со Бога, меѓутоа, нашиот живот, ќе видиме што е и подосна самиот Јован ќе каже што е таа темнина, што значи да си во темнина покажува дека всушност немаме квалитетен однос. А спротивното, ако живееме во светлината, тоа сме и со Бога, а имаме и заедништво меѓу себе. Еве следен стих, 1 Јованова 2 глава, 9 до 11. Кој вели дека е во светлината, ако мрази својот брат, тој е досега во темнина. Еве што е да бидеш во темнина. Пазите, овде не подразбира само мразење на братот. Запоставување. Мрда, значи мразење. искажување доволно почет. Денска читавме стихови во Филипијаните втора глава, дека треба да гледаме на другите како да се поголеми од нас. Нешто што не е својствено на нашата грешна природа. Затоа е потребна таа надприродна интервенција и таа вертикала да биде воспоставена пред се првин, за да може потоа да функционира и односот наш со ближните. Кој го люби својот брат останува во светлината, 10 стих, и во него нема соблазен. А кој го мрази својот брат во темнина и во темнина оди и не знае каде оди. 1 Јованова 3.14 Ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги любиме браката. Че кога имате квалитетни меѓучовечки односи, кога ја искажувате таа любов која своите ближни, вие сте во светлината, вие сте преминале во живот, вие го живеете веќе, животот што Бог го одредил за вас, го спрема за вас. Прво Иоанна 4.20 Ако некој рече го любам Бога, овој познат, овој познат стих, а го мрази брата си се, зашто кој не го люби брата си, кого го видел, кого го гледа, не може да го люби Бога, кога <laughs> не го гледа и не го видел. Значи, таа хоризонтала не може да постои без вертикалата. Ние денеска, за жал, ради греот. во многу нешто не личиме на, на она што Бог како да создал и како треба да личиме, греот си го направи својето. Че значи, тие меѓучовечки односи често знаат да бидат различени. И како што денеска видовме пак да повторам, на прво место се меѓучовечките односи според испитувањата кога е во прашање стресот. Нема да добиете таков стрес од било што друго, како што ќе добиете кога ќе ги нарушите своите значи, односите со било брат, сестра, маш, жена, И како што кажавме а, пред минатата сабота, грижи дека човекот се појавуваат како резултат на тоа што премногу се бави со самиот себе. Потоа кажавме дека и стресот е како резултат на тоа што се бавите со самите себе си и вашето јас е во центар. А треба да биде тргнато. Така и ова. Меѓучовечките односи се нарушуваат највеќе поради нашето јас. Највеќе поради самите нас. Еве го стихот, Јаков 4 глава. Поясно не може да биде. Јаков 4 глава, први стих. Од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби што се борат во, веш... во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате и не можете да постигнете се, не можете да постигнете, се борите и војувате, немате зашто не молите, барате, но не добивате зашто барате погрешно за да го трошите во вашите страстни желби. Еве кај е проблемот. Себишност е главниот проблем. Меѓутоа Бог има решение како за се така и за ова. Во пета глава Ефесијаните Први и втори, и втори стих веле зашто секој се извинувам тоа на погрешно место читам, Ефесијаните пета глава, први и втори стих. И така, угледајте се на Бога како возлюбени деца и одете во љубов, како што и Христос ве, а, велюбеше вас и се предаде себе си за нас, како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. Да се угледаме на Бога, кој одаше во љубов. Сака и нас не научи како да ги следиме тие негови чекори. Исус е совршен пример за се. Секој од нас би сакал да биде да, да има еден вистински пријател. Денес ке спомнавме една многу убава работа, кој што, за жал, редко и никојаш, може би многу редко наистина се случува кај нас, исповедање на гревовите еден на друг. многу убава работа, кој го доживел тоа го знае. Витоа, зошто тоа не се случува, зошто го нема, затоа што немаме доверба меѓу себе. Не сме доволно искрени, не сме доволно отворени меѓу себе. Ја немаме таа, веројатно, вертикала, доволно јако воспоставена, за да ги имаме и тие добри односи меѓу себе. Меѓутоа, на вистина, вистинско богатство е ако имате вистински пријател на кој што можете да му се доверите, кој што може да ве разбере, да ве охрабри, да ви помогне. Исус е Ако немаме друг на вистина, затоа што вистина е тешко да веруваш денеска во човек, Исус е тој вистински пријател. А каков е вистинскиот пријател? Прво, денеска спомнавме. Простува. Замислете го Исус на крстот, после сето на шибање, после сето на мачење, на крстот распад виси со сета своја тежина, значи, но ние клинци, и тој наоѓа време да каже, прости им Боже, не знаа што прават. Што вели прво Јованово 13, прво Коринќаните 13 глава, а меѓу другото, љубовта и не држи сметка за зло, не е зло памтило. Денеска, не знам дали спомнавме, меѓутоа, кога вели Светото Писмо дека 7 пати по 70 треба да му простиме на братот, не заши ке треба да му броиме до 490, мада не верувам дека некој од нас и стигнал до таа бројка два три пати да изгазне некој на жули, готово. Него тоа значи дека треба да имаме постојано дух на простување, постојано. Тоа е на голема величина на христијанина. Тоа е вистинскиот пријател. Вистинскиот пријател е вистинит. Односно, зошто, зошто бил обвинуван Исус? Го гледале таму, а, пие со пијаници, седнал јаде со и зедници тамо, грешници. И то тоа е пријател, кој што ве прифаќа таков, как, какви што, такви какви што сте ве прифаќа. Ке дојде таму каде што сте, на ваше ниво. Тоа е вистинскиот пријател. И тоа вистинскиот пријател ја говори вистината, значи, ве сака таков како што сте, ве прифаќа таков како што сте, меѓутоа негова заложба, негова желба е да ви изведе од таму каде што сте. Па затоа и дошло бедувме дека, за да не избави, за да не спаси. Псалм 27.6, 27.6, псалм, 27. псалм, 6 стих. Не, се извинувам, тоа е пословица, сепак од искратеница ме овде, па овој слив дека пословици, значи 27.6. Ударите од пријателот се искрени. А жите да пријателот изобилни. Вистинскиот пријател ќе ве удре, ќе ве удри. Ќе ви ја каже вистината, затоа што значите, затоа што вистината е значајна за вас. Вистинскиот пријател е близок. Секогаш е тука да ви се најде при рака, да ви подаде рака. Еве еден стих, Лука пета глава, Лука пета глава, 12 и 13 стих. И кога беше во еден град, ете човек, целиот лепрозен, штом го виде, Исуса падна ничко ми го замоли, велејќи Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Сме збрували за ова, мислам дека Јани имаше така поголемо образложување на овие стихови и замислите си што значело да допрете нечист, лепрозен во тоа време. Исус ја протегна, ја испружи раката, го допре. И рече, сакам очисти се. Ова е вистински пријател. Секој е близу. Вистинскиот пријател е несебичен. Ова е едно, една посебна величина, како што кажавме, сите проблеми во веќето настануваат од себичност и гордост. Вистинскиот пријател е несебичен. Јован 15.13 Никој нема поголема љубов од ова, да го положи собствениот живот за своите пријатели. А вистинскиот пријател, Исус, го положил собствениот живот за нас. И тоа убрал со втора смрт, замислен. Римјаните, 5 глава, 7 8 стих. Овие чудесни стихови на Павле. 5 глава, 7 8 стих. За праведникот одвај некој ќе умре, А за добриот може би некој ќе се осмели да умре. Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници, никакви. Воопшто не заслужувавме. И за тој го положи животот за нас беше несебичен. Не гледаше за себе, повеќе гледаше за нас. За нашето спасение, за нашата добро. Пријателот е и верен вистинскиот. Евреите 13.5, исто прекрасен стих. Евреите 13.5, нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие, бидете задоволни со оно што го имате, зашто тој рече, ова е битното, никогаш нема да те напуштам, нити ке те оставам. Истинскиот пријател е верен, верен до самиот крај. Секој од нас би посакал еден ваков пријател. Дали се сеќавате, ова, не смеете да го промашите, <laughs> не би требало. Кој од познатите библиски ликови имал ваков вистински пријател? Не Исуса, нели, меѓутоа. Знаев дека нема да го промашите. Давид имал ваков вистински пријател во Јонатан. Ајде да видиме неколку стиха во прво, прво, а, прва книга Самуилова, 20 глава. Каков меѓу себе да однос имале овие двајца наши предци, наши библиски пријатели и браќа. Прва книга Самуилова, 20 глава, 4 стих. Само на кратко уште овие неколку стихови. Тогаш Јонатан го праша Давида, што сакаш да направам за тебе? Ова е, сето ова се случува кога Давид е под постојана, под постојан притисок и, и прогонство од Сау. Јонатан вели, кажи што сакаш, тоа ќе сторам за тебе. 20 глава, значи четвртиот стих, прва книга Самуилова. 20 глава, 41 и 42 стих. Ова е кога требало со стрелата оној знак нели да се даде. Кога се отиде момокот Давид излезе од кон југ, падна ничкум на земјата и се поклони три пати, потоа се излюбија и плачеа заедно, но Давид плачеше повеќе. Потоа јаната му рече на Давида, оди си во мир. Затоа што двајцата се заколнавме во Господовото име, Господ нека биде сведок меѓу мене и тебе, меѓу моето потомство и твоето потомство довек. 41 и 42. Еве, овде го забележуваме третиот. Че го еден здрав, квалитетен меѓучовечки однос мора да постои и третиот, односно Господ. Те се заветуваат во Божи име. Прво Самуилова 23 глава, сега идеме од 16 до 18 ги читаме. Тогаш Саловиот син Јонатан тргна на пат и дојде кај Давида во Дубравата и го охрабри во Божие име. Пријател де тука да ве охрабри. Му рече, не бој се, зашто нема да те стигне раката на мојот татко Саул. Ти ке царуваш над Израел, а јас ке бидам втор до тебе несебичноста на вистинскиот пријател. Мојот татко Саул го знае тоа добро и тие двајца склучија сојуз пред Господа. Давид остана во гората, а Јонатан си отиде во својот дом, повторно. Сојуз со Господ. Кажи што да сторам за тебе. Тука е да го охрабри, тука е да го надгради, да го возвиши, тој сами од себе да се понизи, да биде втора да биде во втор план. Ова е вистински пријател. И последниот стих кој што кажува би рекол се. Сакавате, ја кажавме основата на нашите односи. Вертикалната и хоризонталната, што некој вели го прави крст. Значи вертикалата, и хоризонталната прават крст. Кажавме дека Прва и најголема заповед е да го сакаме, да го любиме Бога со сето свој срце, со сето свој разум, со сето свој мисли. А втора, да го любиме ближниот како самиот себе си. Да видиме како Јонатан го любил Давида. Прво Самуилово 18.1 Кога Давид го заврши разговорот со Саула, 18.1, прва книга Самуилова. Кога Давид го заврши разговорот со Саула, Јонатановата душа се наклони кон Давидовата душа и Јонатан го вождови како самиот себе си. Другиот превод е поинаков. И тоа ми се, мислам, повеќе ми се допаја. Јонатан го возлюби Давида како самиот себе си. Ова е вистински пријател и ова е вистински однос. Повели сакаш нешто. прашање за размислување. Мада јас а, мислам дека на не, никој од нас не му недостасува љубов кон самиот себе си. Мислам дека премногу ја имаме. Тоа е проблемот. Добро, ти благодарам на дополнувањето. Јас со тоа би завршил. Мислам дека суштината да ја свативме. Потребен ни е Бог во нашиот живот, за да навистина го одразиме тој Божи лик во нас и да имаме вистински здрави меѓучовечки односи. А тогаш, тогаш кога ќе ги имаме тие здрави меѓучовечки односи, односно, кога ќе се излева и љубовта меѓу нас, Од тоа светот вели ќе познае дека сме Христови следбеници, а тогаш, тогаш Исус ке дојде по нас. Тоа е она што значи одраз, одразување на Божиот карактер. Бог е љубов. Нека му е слава на Бога. Амин.